Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է Հանրապետության արևելյան սահմանագծի տարբեր հատվածներ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն աշխատում են երկու երկրների ղեկավարների հավանական հանդիպման նախապատրաստման ուղղությամբ։ Արցախում պատիժ կրելուց հետո ազատ արձակված ադրբեջանցին կտեղափոխվի երրորդ երկիր։ երկիր Ֆրանսիայի նախագահն ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր է հռչակել։ Հանրապետության շուրջ 3500 երեխա սպասում է մանկապարտեզ աճախելու իր հնարավորությանը։ Ստեփանակերտում կայացել է կատուն շիկացած տանիքին դրամայի բեմադրությունը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 5-ին Պաշտպանության նախարար Կարեն Աբ รา համյանի եւ այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելել է Հանրապետության արևելյան սահմանագծի տարբեր հատվածներ, տեղում ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին։ Տեղում ցանոթանալով առաջնագծում մարտական ծառայության պայմաններին Հանրապետության նախագահը զինծառայողների հետ անմիջական զրույցի ընթացքում հետաքրքրվել է նրանց խնդիրներով եւ հուզող հարցերով։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը ներկայացրել է վերջին շրջանում առաջնագծում իրականացված ինժեներական աշխատանքները, զինծառայողների անվտանգության ապահովմանն ու մարտական հերթապահությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելուն ուղղված աշխատանքների համալիրը։ Բաքու Սահակյանը զինվորականներին վստահեցրել է, որ այսուհետ ևս զինծառայողների անվտանգության, կենցաղային եւ սոցիալական ապահովվածության խնդիրները կշարունակեն գտնվել երկրի բարձրագույն իշխանությունների մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Նույն օրը նախագահան այցելել է Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղ եւ հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություն բնակավայրի վերականգնման առնչվող խնդիրների շուրջ։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ, նշելով Թալիշի վերականգնման կարևոր ծրագրի կարևորությունը երկրի համար։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Ալաշան տեղափոխված թարիշցիները լիահույս են, որ այս տարվա երկրորդ կեսին կվերադառնան իրենց գյուղ ըստ Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանի ներկայումս Թալիշում 8 նոր տուն է կառուցվում եւ ամենայն հավանականությամբ ամռանն արդեն կվերադառնան այնտեղ։ Նա հուսով է, որ նոր ուսումնական տարին Թալիշցի երեխաներն ուսումը կշարունակեն համայնքում կառուցված նոր կրթօջախում հնարավորություն կունենանք Ալաշանում բնակվող բոլոր դպրոցահասակ, նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ընտանիքները անգամից տեղափոխել Թալիշ, նման պայմաններ երբևէ չեն ունեցել։ Շատ ավելի կարող եմ ասել, որ բարձրակարգ, շատ ավելի նորմալ պայմաններով, քան երբևէ եղել է Թալիշում, իսկ ասած եւ դպրոցի եւ համայնքապետարանի մանկապարտեզի հանդիսությունների շենքի իհարկե եւ ասածս վերաբերում է անհատական բնակարանային ֆոնդում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Գերմանական հանրային հերարցակող Deutsche Welle-ին, խոսելով մի շարք հարցերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին։ Լրագրողը հետաքրքրվել է ինչ են տվել Փաշինյանի ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումներն ու արդյոք այդ հարցում որևէ տեղաշարժ կա։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մեր պաշտոնական բանակցությունները դեռևս չեն մեկնարկել։ Մենք պարզապես հանդիպում ենք ու զրուցում կարծիքներ փոխանակում բանակցային գործընթացի դրա պատմության վերաբերյալ։ Մենք եւ առհասարակ ոչ ոք անգամ հույս չենք ունեցել, որ մեր այդ շփումների ընթացքում կլինեն ինչ որ հստակ տեղաշարժեր։ Այժմ արտգործնախարարները աշխատում են մեր հավանական հանդիպման նախապատրաստման ուղղությամբ, որ เป զի այն ավելի հասկանալի լինի կողմերի համար, ինչ եւ ինչպես են քննարկելու։ Սակայն այս հակամարտությունը հնարավոր չէ լուծել առանց որոշ շատ հստակ հարցերի լուծում տալու, ասել է վարչապետը, մանրամասնելով, որ խոսքն այն մասին է, որ ինքը բանակցային գործընթացում չի կարող ներկայացնել Արցախը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը Մյունխենում մասնակցելու է անվտանգության համաժողովին, որին կմասնակցի նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոքարտուղար Աննա Նաղդալյանը նա չի հաստատել եւ չի հերքել համաժողովի շրջանակում երկու երկրների արտգործնախարարների հերթական հանդիպման հնարավորությունը, նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումները նախապես քննարկվում են։ Նշենք, որ փետրվարի 16-ից 18-ը Մյունխենում անվտանգության համաժողով կանցկացվի։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջին ադյանի դատարանի դատավճռով երկու տարի ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի զինվորական Էլնուր Էլմանուղլի Հուսեյնզադեն քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելուց հետո ազատ է արձակվել։ Ըստ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությամբ Դավիթ Բաբայանի Հուսեյն Զադեն չի ցանկանում վերադառնալ Ադրբեջան։ Նա կմեկնի երրորդ երկիր, սակայն թե որ երկիր չեն կարող ասել, քանի որ հնարավոր է նրան հետագայում ադրբեջանական կողմը հետապնդի, ասել է Դավիթ Բաբայանը, նշելով, որ համապատասխան ծառայություններն անելու են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի տվյալ անձը տեղափոխվի այլ երկիր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փետրվարի 5-ի որոշմամբ Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր է հռչակվել։ Այս մասին Մակրոնը հայտարարել է նաև Ֆրանսիայում հայկական ընկերությունները համակարգող խորհրդի կազմակերպած ամենամյա ընթրիքի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Ֆրանսիան 1915 թվականից ի վեր ցեղասպանությունն անվանում է հանցագործություն մարդկության ու քաղաքակրթության դեմ։ Ֆրանսահայերի պատմությունը Ֆրանսայի Ֆրանսիայի պատմությունն է, եւ քանի որ հայոց ցեղասպանությունը մեր հիշողությունների մասն է կազմում, ապա հայոց ցեղասպանության հիշատակը պետք է հարգվի նաեւ մեր հանրապետությունում։ Ձեզ հետ միասին ես նույնպես ուժերիս ներածին չափով կպայքարեմ շղթման ցանկացած դրսևորման դեմ, որն անարգում է զոհերի հիշատակն ու ողջերի արժանապատվությունը, նշել է Մակրոնը, հավելելով, որ այժմ միայն մեկ պետության ղեկավար Թուրքիայի նախագահը չի կիսում Ֆրանսիայի տեսակետն ու արժեքները տվյալ համատեքստում։ Մակրոնի խոսքով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը դեռ ամբողջ թուրք ժողովուրդը չէ, Ֆրանսիայի նախագահը նաև խոստացել է շարունակել երկխոսությունը պատմական փաստերը լսելի դարձնելու համար։ Ես հստակ ասում եմ, Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահի ամբողջական պատասխանատվությունը Թուրքիայի նախագահին երկխոսության հրավիրելն է։ Նշենք, որ Ֆրանսիան հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչել է 2001 թվականին։ Հայոց ցեղասպանության թեման բարբերաբար հակասություններ է առաջացրել Թուրքիայի եւ Եվրամիության փոխհարաբերություններում։ Հանրապետության նախադեպրոցական հաստատություններում ներկայումս ընդգրկված է շուրջ 6000 երեխա, եւս 3500 երեխա սպասում է մանկապարտեզ հաճախելու իր հնարավորությանը։ Խնդիրն առավել սուր է դրված մայրաքաղաքում։ Ինչպես են իշխանությունները փորձում լուծել այն, տեղեկացել է Յուլիա Վանյանը։ Մայրաքաղաքի Տիգրան մեծ փողոցի բնակելի շենքերից մեկի առաջին հարկում արդեն տևական ժամանակ է ինչ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Բանուկ փողոցի հարևանությամբ գտնվող շենքի առաջին հարկը վերանորոգվում, կառուցապատվում, հարմարեցվում է մանկապարտեզի։ Ընթունելով հանդերձ նոր դպրոցական հաստատությունների խիստ կարիքը հանրության մի ստվար հատված ներդժգոհությունն է հայտնել առայն, որ տվյալ տարածքը բարենպաստ չէ մանկապարտեզի համար։ Բանն այն է, որ մանկապարտեզը նախատեսվում է տեղակայել շենքի ոչ արևահայ Չնայած թևում, ինչի պատճառով արևի ճառագայթները չեն թափանցում շենքից ներս։ Բանուկ փողոցը աղմուկից բացի նաև օթի աղտոտվածություն է ենթադրում, իսկ շրջակայքում կանաչապատ տարածքներ չկան։ Մենք փորձեցինք Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանից հետաքրքրվել, թե որքանով է համապատասխանում այդ շենքը մանկապարտեզներին ներկայացվող շենքային նորմերին։ Արդյոք ավելի արդյունավետ չէր լինի այդ գումարները ծախսել մեկ այլ վայրում մանկապարտեզ կառուցելու համար։ Մայրաքաղաքում այդ առումով խնդիր կա կոնկրետ տարածքների, մանկապարտեզների համար հատուկ տարածքների խնդիր կա եւ որպես լուծում է ժամանակին ընտրվել բազմահարկ շենքերի առաջին հարկերը հարմարեցնել մանկապարտեզների համար։ Դրա վերաբերյալ կան տարբեր կարծիքներ։ Անձամբ ես նույնպես կարծում եմ, որ ավելի նպատակահարմար է առանձին ունենալ շենք շինություններ, բայց ինչպես նշեցի, դրա համար նաեւ տարածքների, այսինքն մենք նաեւ տեղաբաշխման խնդիր ունենք։ Համաչափ տեղաբաշխման խնդիր ունենք մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, իսկ բոլոր հատվածներում չէ, որ կան ազատ տարածքներ, մանկապարտեզներ կառուցելու համար։ Եվ սա պետք է հաշվի առնել, եւ այնտեղ, որտեղ որ չկան ազատ տարածքներ, այո, ստիպված ենք լինելու երբեմն գնալ նաեւ նման քայլերի։ Ի հիշեցումն այն փաստի, թե նախկին 4-րդ մանկապարտեզի տեղը նախատեսվում էր մեծ մանկապարտեզ կառուցել, մինչդեռ այնտեղ ներկայումս բնակելի բազմահարկ է կառուցվում, Նարինե Ղաբալյանն ասաց։ Համենայն դեպս այդ աշխատանքները սկսվել են ոչ մեկ տարի առաջ, այսինքն հաշվի առնելով, որ այդ տարածքում արդեն սկսվել է բազմաբնակարան շենքերի նոր թաղամասի շինարարություն, այդտեղ նույնպես նախատեսվում է հենց շենքի առաջին հարկում ունենալ մանկապարտեզ։ Նախարարի հավաստմամբ իրենք հովանավորներ են փնտրում մայրաքաղաքի մի քանի նախկին մանկապարտեզներ վերանորոգելու եւ գործարկելու համար։ Նախկին թիվ 6 դպրոցի համար հատկացված այդ տարածքը, որը նախկինում եղել է մանկապարտեզ, այսօր մենք բանակցում ենք տարբեր հովանավորների հետ այդ մանկապարտեզը վերակառուցելու եւ շահագործելու համար։ Ինչքան նման հնարավորություններ կան, այդ հնարավորությունները գործարկելու ուղղությամբ նաեւ էրոդիտի մասով, նախկին էրոդիտ մանկապարտեզի մասով, ելի աշխատանքներ գործողություններ են իրականացնում հովանավորչական միջոցներ ներգրավելու եւ դրանք վերականգնելու ուղղությամբ։ Պետությունը Նարինե Աղաբալյանի հավաստմամբ զգալի գումարներ է ծախսում մանկապարտեզների կառուցման վրա, բայց խնդիրն ավելի արագ կլուծվեր, եթե միջոցներ ներդրվեին նաեւ մասնավոր հատվածից։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արտասահմանյան դրաման Արցախցիների դերասաների, Արցախցի դերասաների ներկայացմամբ երեք երեկոյան Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում Արցախի թատերասեր հանրությունը ներկայ է գտնվել անգլիացի դրամատուրգ Թենեսի Ուիլյամսի «Կատուն շիկացած տանիքին» դրամայի բեմադրությանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մարդկային փոխհարաբերությունների ներքին եւ արտաքին լարման թեմա է կատուն շիկացած տանիքի վրա դրամայի հիմքում։ Ներկայացման հեղինակ Սեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի բեմադրող ռեժիսոր Մարիա Կարապետյանը մեծ է զրույցում նշեց, որ այդ ներկայացումն ընդունվել եւ սիրվել է Արցախի հանդիսատեսի կողմից, քանզի այն իր ասելիքով մարդկանց ենթագիտակցության եւ մտածողության մեջ որոշակի փոփոխություններ է կատարում եւ մտածելու տեղիք է տալիս որոշ հարցերի շուրջ։ Թենիսի Ուիլյամսի կարտոնշի Գաթրաստանիքին դրաման, ընտանեկան դրամա է ինքը իրենից ներկայացնում մարդկային հարաբերություններ, փոխհարաբերություններ մարդկային, յարջ կարել չմբռնում ընտանիքում ինչից ինչ առաջացնել, առաջանում է, այսինքն մի փոքր բան, փողի գայթակղությունից կորցնել սեփական եսը, չընդունել նույնիսկ հարազատ ծնողին, եւ այսպես շարունակ։ Ինչու եք ընտրել հենց այդ թեման գուցե այդ պատճառով, որ նմանատիպ դեպքերը մեր օրյա իրականության մեջ սա սա այն թեման է, որը կնտաբերտիչը թե որ ժամանակաշրջանում այնքան գրվել, որովհետև ինքը ակտուալ է առ այսօր, չանկալել հարազատին, չվերաբերվել որպես հարազատ, կորցրած սեր, համատկային հարաբերություններն, եթե չկա սերը, ծնողի նկատմամբ սերը, ընկերոջ նկատմամբ սերը, սեր հարազատ տիկնոջ նկատմամբ, հա, եթե արդեն սերը կորցնում է ընտանիքում, ինքը արդեն մեջ ճեղքվածք ունենում, որ ակտուալ է նաև այսօր, այս օրերում Ժառանգության ու փողի համար պայքար։ Իրավիճակ, երբ ունեցվածքը կարող է փոխել մարդկային ճակատագիրն ու մարդու էությունը։ Համամարտկային ապրումների ու հույզերի մասին է ներկայացումը։ Բեմում երիտասարդ դերասաններն են իրենց համոզիչ դերակատարումներով։ Երիտասարդ դերասանուհի Մարիա Խաչատրյանը մարմնավորում է մի բացասական կերպար Մարգարիտի դերը, որը իր իսկ խոստովանությամբ հոգեհարազատ չէ իրեն չեմ կարողացել որ հոգի հարազատացել, որովհետև ինքը կերպարը շատ հակասական է, այսինքն իր ամեն ինչով բնավորությամբ եւ երբ արտաքին տեսք ինչ որ պատկերացնում եք, կոնկրետ ինձ ընդհանրապես չհամապատասխանող հակասական, բայց բոլոր դեպքերում ռեժիսորի հետ միասին փորձեցինք ինչ որ մի ինձանից դուրս ինչ որ մի բան ստեղծենք, ինչ որ մի կերպար ստեղծենք։ Ներկայացումն իր մեջ ընդգրկում է կարևոր մտքեր եւ յուրաքանչյուր հանդիսատես կարող է յուրովի դասեր քաղել, ասում է Բրիգի դերակատար Գենադի Արուշանյանն ու նշում, որ ինքը սիրո ով է վերակերտում գլխավոր հերոսի դերը։ Մենք ռեժիսորի ձեռքի տակ այն խմորն ենք, որ պետք է արագ ու մաչելի առանց վարքյանների վարանելու կարողանանք վերակերտումի վերարտադրելու հնարավորությունը ստեղծենք մենք ինքներս մեր ներսում։ Եվ վերապրելը դա մի քիչ ամեն ներկայացման ժամանակ չի ստացվում ու իրովի էլ դողը լինում է։ Թե այսօր ինչքանով կլինի այդ վերապրելու վերարտադրանք, մի քիչ ճագերտներով ասած չգիտեմ, միշտ իրովի է լինում։ Բրիկ բրիկ, որդի, ես ընդամենը տասնվարդյանով են եկել, ուզում են մեզ հայրիկի հիվանդության մասին լուր են հայտնեցել, բրիկ, բրիկ, չի դուրս արի, որդի, Ավելացնենք, որ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճի մեղմասած ոչ հարմար պայմանները չխոչընդոտեցին հանդիսատեսին բավականություն ստանալու ներկայացումից։ Հանդիսատեսն ամենայն ուշադրությամբ հետևում էր գործողություններին, իսկ գնահատականը տրվեց վերջում՝ հոտնկայս ու բուրըն ծափահարություններով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք տեղական ժամանակով ժամը 23:31-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Ադրբեջանի Շամախի քաղաքում գրանցվել է 4.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 6-7 բալ։ Երկրաշարժի հետևանքով 3 մարդ է տուժել։ Ավերածություններ են գրանցվել Շամախու շրջանի մի շարք գյուղերում։ Անվտանգության նկատառումներով դադարեցվել է դուժած բնակավայրերի գազամատակարարումը։ Նշվում է, որ տարածքում առաջին բուժօգնության կետեր են բացվել դուժած բնակիչներին տեղում օգնելու նպատակով։ Շամախիում երկրաշարժի հետ կապված արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողով է ստեղծվել։ Երկրաշարժից հետո Հարևան Ախսուի եւ Իսմայիլի շրջաներում գրանցվել է 3 հետցնցում՝ 3 ու 4, 3 եւ 3 ու 9 բալ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժը զգացվել է Արցախի հանրապետության Ստեփանակերտ, Շուշի եւ Հադրուտ քաղաքներում 3 բալ ուժգնությամբ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան, գիտակցություն